Alô, Torre! Torre, alô, alô, alô, Torre! Delta na final! O Delta na final! Torre, o Delta na final! Torre, o Delta na final! Torre, o Delta na final! Torre, o Delta na final! Delta na pista 02! Delta na pista 02! Delta na pista 02! Delta na pista roda! Ferrolho, alavanque neutro! Flap, flap, todo embaixo! Olho na pressão do óleo, flap, flap todo embaixo. Acesse seu nariz na pista, flap, flap todo embaixo. Mantenha na mistura rica, flap, flap. Torre, o delta na final, torre, o delta na final, torre, o delta na final, torre, o delta na final, delta, na pista 02, delta, na pista 02, delta, na pista 02, delta, na pista ferrolho, alavanque neutro, flap, flap todo embaixo, olho na pressão do óleo, flap, flap todo embaixo, acerte seu nariz na pista, flap, flap todo embaixo, mantenha na mistura rica, flap, flap, torre, o dela tá no chão, torre, o dela tá no chão, torre, o dela tá no chão, torre, o dela tá no chão, delta, pousou às 23, delta, pousou às 23, Delta, pousou às 23, Delta, pousou às 23. Torre, Delta chamando, câmbio. Delta. Torre, Delta no chão, Delta no chão, câmbio.